As you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to, to work for his good pleasure. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, O Diyos, ang salita niyo po ay buhay, banal, makapangyarihan, at salamat o Diyos pagkat sapat na ang salita para turuan kami ng mga spiritual na bagay kung paano po kami mamuhay bilang iyong mga anak. Sa aming pagpapatuloy ng iyong salita, lalo na yung topic namin about humility, patuloy niyo kaming gabayan ng iyong banal na spirito, siya pong manguna sa amin para lalo namin makita yung kagandahan ng salitang ito at makita sa aming buhay. Salamat si Jesus ang aming modelo. Pag pinag-usapan namin ang humility, He humbled Himself. And God highly exalted Him. Kaya dalayan po namin, O Diyos, kayo mabigyan ng kapurihan sa pagpapatuloy namin at pag-usapan namin yung mandate with humility. At kayo lamang po mabigyan ng kapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bago natin i i ano na pag ano sa Bago natin i ituloy yung ating lesson, nakakalimutan ko na sabihin sa inyo, may mga application sa internet. Kung meron kayong laptop o notebook o cellphone, huwag niyo kalimutan i-download tong study Bible ni John MacArthur. Yan po yung makakatulong sa inyo pagkat yung study Bible niyan with commentaries yan na kung saan ay i-explain sa inyo kung anong ibig sabihin ng yung binabasa. Tapos yung sa baba, yung God questions, marami mga katanungan dyan na magaganda yung kasagutan. Pwede siyang i-download. Kung gusto niyo ng English, God questions. Pag Tagalog naman, may Tagalog din. May katanungan. Kaya yung mga marami yung tanong, Maaring limitado yung time ko sa inyong mga katanungan. Pwede nyo po diyang hanapin. Pwede nyo basahin. At maganda yung explanation dyan. Kaya pwede nyo i-download yan kung ang cellphone nyo po ay Android. Yung study Bible yata, pwede dyan yung Apple eh. Uh, pero sa Windows, wala yata yan. Okay? Yan lang po yung mga applications na makakatulong po sa inyo. Kaysa naman yung puro games yung dinadownload ninyo, maganda po yan. Okay, tuloy po natin humility. At ang topic natin, humility, the mind of the church. Yan yung title ng ating pinag-usapan, the mind of the church. Ito yung dapat maging mind. Ito yung dapat na maging kaisipan ng every believer ng isang local church. At napag-usapan natin, yan ang mensahe ni Pablo. Yan ang nais niyang iparating sa mga kapatiran. Napakaganda at napakalaga yung humility. Pagkat nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng unity. Pero importante po yung humility. Pagkat may, pag meron kang humility, napakadali ng unity. Okay? Pero tatalakayin din po natin yan. At ang modelo ng ating humility, no other than the Lord Jesus Christ, He humbled Himself kaya katulad sinabi ko po sa inyo na nakakaya kung kiniklaim mo na ikay krisyano at di ka marunong magpakumbaba. Kasi yung master na sinasabi mong tinanggap mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ay nagpakumbaba, eh dapat yung mga sumusunod sa kanya, yung kanya mga disciples, ay marunong ding magpakumbaba. He humbled himself. A humbled Savior, a humbled Lord. A humble Lord kung saan ay Inisip niya yung kaligtasan natin kahit mahirap, kahit siya'y masaktan. He humbled himself. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas, kung bakit tayo nakaranas ng kapatawaran ng kasalanan, kung bakit tayo nagbago mula sa mali patungo sa tama, mula sa maling gawain patungo sa tamang gawain. He humbled himself. At sa kanyang humility, His God the Father His father exalted him. Tinaas siya. Tinaas siya. Okay. At tandaan din po natin, tinataas ng Panginoon yung mga nagpapakumbaba. Kaya pag ang tao po'y mayabang, dati nung panahon, babaksak yan. Babaksak yan. Pride goeth to destruction. Pero yung mga nagpapakumbaba sa kanyang harapan, tinatas niya. At bakit tinaas niya ang Panginoon? Sabi sa verse 11, bago tayo dumako sa susunod na message na ating tatalakayan, tatalakayan. Sabi niya, In heaven and on earth and under the earth, in every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ibig sabihin, Malabong magbigay ng kalwalatian ang mayabang na simbahan. Malabong magbigay ng kapurihan sa Diyos ang mga mayabang na Krisyano. Kung totoo wala mo talaga mayabang na Krisyano. Eh. Kaya pag may mayabang na Krisyano, delikado, baka hindi siya Krisyano. Kasi ang unang matutunan mo bilang Krisyano, pagpapulong. Hindi ka mahiligtas pag wala kang humility. At hindi ka lalago pag wala kang humility. At walang unity sa loob ng church pag walang humility. Isang dahilan kung bakit nagkakagulo ang church dahil walang humility. Walang humility. Lahat gusto mauna. Lahat gusto yung gusto nila, hindi yung gusto ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na malaman natin na importante yung example ni Jesus Christ. Siya yung ating model, the Lord Jesus Christ. We accepted Him as our Lord and Savior. Ibig sabihin niya, yung commitment natin to follow Him, to be like Him. At yung ginagaya po natin, nagpakumbaba. Nagpakumbaba. Kaya kung gusto nyo malaman kung tayo lumalago bilang Krisyano, mapapansin nyo yan eh, sa inyong ugali. Kung kayo nagpapakumbaba, lumalago kayo. Pero kung kayo ay parang hindi nagpapakumbaba, bumabaksa kayo bilang Krisyano. Alam niyo ba yun? Going to up is to down. Malalaman ninyo yung palago ng Krisyano ay pababa. Gusto mo lumago, magpakumbaba ka. Magpakumbaba ka para lumago ka sa Christian life mo. At ang model natin, si Jesus Christ. Kaya dadapot tayo sa next na topic natin, The man, alin next natin sa chap, verse 12, pero bago yan, sabi nga ni J.C. Ryle, Let us be very careful that we never exalt any minister or sermon or book or friend about the Word of God. Yan ang danger ngayon sa churches. Mas sumisikat yung mga ministers, sumisikat yung sermon, sumisikat yung mga books na ginawa ng mga Krisyano, yung ating mga kaibigan, hindi yung salita ng Diyos. Delikado po yun. Kung meron tayong tinataas, yung, yung gumawa ng banal na aklat at yung kanyang aklat na ginawa, yung Biblia. At sabi nga nga rin, ni J.C. Weldon, There is a common worldly kind of Christianity in this day, which may have a cheap Christianity which offends nobody. Good vibes lagi ang kanilang mensahe. Gusto na hindi nakaka-offend. Pero delikado po yun. Yung tawag nila ay eh, worldly kind of Christianity. Sabi niya, and requires no sacrifice, which costs nothing and it's and is worth nothing. Yan ang mga delikadong church. Huwag tayong matakot kung may ma-open tayo kung tama yung ating pinapangaral. At yung Kristo na pinapangaral natin talagang nakaka-open. Tingnan niyo po yung talatang ito. Ano sabi sa 1 Corinthians 1, 22 to 24? For Jews, demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, ano ka to? A stumbling block to Jews and fully to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Sa mga Kristiyano, sa mga man, mananampalataya, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sa mga believers, stumbling block at foolishness ang mensahe natin about Christ. Okay? At sabi, sabi pa sa sabi ni John MacArthur, yung salitang humility, humility, meron ba yan? Pakilipat na po. Sabi niya, para lalo natin magawa yung humility, ito ibibigay ko sa inyo. Ito yung sinabi ni John MacArthur. Humility is a term not found in the Rome or Roman or Greek vocabularies of Paul's day. Ibig sabihin, humility, hindi mo mabasa sa vocabulary noon. Kahinaan ang maging humble. Kaduwagan ang maging humble. Pag hindi ka lumaban, hindi ka gumanti. Kaduwagan yun. Kaya wala sa vocabulary na salitang humility. Kaya bago sa pananaw nila, bago sa, bago sa kanilang kaisipan yung salitang humility. The Greek word apparently was coined by Christians, perhaps even by Paul himself, to describe a quality for which no other word was available. Humility, the most foundational Christian virtue. Totoo po yan. He giveth grace to the humble is the quality of character commanded in the first beatitude. Blessed are the poor in spirit. And describes the noble grace of Christ. Yan yung napag-aralan natin last week. Yan ang humility. Hindi sila familiar sa salita nito. At ito yung salita na binigay ni Jesus lamang. He humbled himself. At yan po ang utos ng Panginoon sa atin. At yan, yan, po, yan po yung pag-aaral natin, the mandate with humility. Nung nakaraan ay may nahuling isang artista, kilala niyo po, no? Si Mark Anthony Fernandez. No? Hindi ko siya contemporary. Eh, yung mga guwapings no, nahulihan siya na sabi ng, ng huli, no? sabi sa balita na narinig natin, na napanood natin, nahulihan siya ng isang kilo marijuana. At ang paliwanag niya, nakakagaling sa kanyang sakit daw, sa cancer, prevention ng cancer. Kaya niya daw ginagawa yun. Yung tinanong yung, yung expert about marijuana o sa mga drugs, sabi niya, maraming substance ang marijuana na delikado. At mababang porsyento lang ng substance ang pwede makatulong. At hindi hinihit-hit, ini-inject yun at maghingi ka ng request sa doktor o sa DOJ kung meron kang karamdaman na kailangan yung substance ng marijuana at ini-inject yun. Okay? Hindi yung inihit-hit. At sabi niya, tinarinig ko sa sinabi niya, ito ang problema ng mga tao. Yung napapakinggan nila, yung tinuturo sa kanila na akala nila'y tama, ginagawa nila. Naturuan sila ng mali. Kayo na ituro sa kanila, akala nila tama, kayo na ilan ka ginagawa. Hindi lang sa marijuana, kahit sa drugs. Na kung saan naturuan sila, naturuan sila na yung, yung drugs ay magbibigay ng langit sa kanila, magpapaganda ng buhay nila, magiging masipag sila sa, sa kalang trabaho, kaya sila nagda-drugs. Pero mali ang naituro sa kanila, kaya ginagawa nila yun. At meron ding balita na kung saan isang ama, maaring naturuan din siya, ito ang kanyang natutunan. Baka sa mga nakaraang magulang niya. Anong ginawa niya doon? Stepfather siya. Anong ginawa niya sa bata? Dahil makulit, pinalo niya at nilagay niya sa sako. Di ba? Nalala niyo yun? To make the story short, yung bata ay nalaglag at umano yung ulo. Naano sa semento, patay. Kasi ganyan daw siya mag-discipline. Ganyan daw yung natutunan niya. At di rin ako magtataka kung bakit maraming Krisyano ibang ugali. Depende rin sa nagtuturo sa kanila. Iba yung natutunan nila. Pero tayo magtataka. Mag may magkiklip, Krisyano, ba't ang yabang mo? Siguradong ibang natutunan niya. Iba ang nagturo sa kanya. Hindi Biblia. Kaya salamat sa Diyos, mayroon tayong Biblia. Itong Philippians chapter 2, ay napag-aralan niyo naman yan dyan sa geometry nyo, kaya binabalikan lang po natin at dinagdagan ko lang ng konti yung ating pinag-aralan. Ito po yung mandate with humility. At sabi po sa talatang ito, Therefore, my beloved, as you have always obeyed, So now, not only as in my presence, but much more in my absence. Walang problema sa mga kapatiran dito. Masunurin. Gusto niyo ba yung church na masunurin? Bilang pastor, gusto gusto ng mga pastors na ang members ay masunurin. Pagka napakasakit sa ulo yung pagka members niya hindi masunurin. Di ba? Parang sa mga magulang. Kung ang mga anak natin hindi masunurin, sakit sa ulo talaga ma-high ka, maatake ka sa puso. Katulad ng pinanood namin kagabi, namatay ka lang tatay dahil hindi marunong maghugas yung mga anak. Oh, hugasan mo yung plato ha. Ayaw Ayoko na, siya ano na lang, nagturuan. Hanggang, oh, inatake sa puso patay. Kaya kayong mga kabataan, kapag inutusan kayo maghugas ng plato, kung, kung gusto niyo pang mabuhay ang mga magulang ninyo, sumunod kayo. Di ba? Sabi ko naman pala ito, eh ano kaya ito, true story kaya ito? Eh true story! Ibig sabihin, may, may pwede mangyari yun eh. Pag hindi masunurin yung mga kabataan, apektado yung puso ng magulang eh, nasasaktan eh. na high blood, naatake sa puso. Kaya sabi ko nga, sa isipan ko, maraming magulang dapat tumagal yung buhay eh. Pero kaya pala maraming magulang hindi tumatagal yung buhay pagkat yung mga anak nila hindi masunurin. Eh. Gusto ibang tumagal si pastor? ha? Maraming pastor, ang aga na matay. Baka isang dahilan, hindi masunurin yung mga miyembro. Si Pablo, tumagal ang buhay ni Pablo. Namatay lang siya kasi beheaded eh. Pero kung hindi siya naputulan ng ulo, tatagal ang buhay ni Pablo kasi naging masunuri yung mga Kristiyano ng panahon niya. May mga ilan lang, katulad ng Corinto, matitigas ang ulo. Pero ito mga kapatiran, sabi niya, Therefore, my beloved, mga minamahal ko, as you have always obeyed. Wow! Walang problema sa kanila sumunod. Pero dinagdagan pa ni Pablo, not so now, not only as in my presence. Para napansin niya, pag dumating siya doon, naging masunurin yung mga miyembro. Pag doon si Pablo, kasi siya, nilook up nila si Pablo eh. Di ba? Eh pag wala na si Pablo, yung iba hindi na naging masunurin. Kaya sabi ni Pablo, so now not only <laughs> as in my presence, eh, nakakulong si Pablo. Maring yung pastor doon, maring si Epaphroditus, maring iba sumusunod, yung iba hindi. At ayaw ni Pablo, yung gusto niya lahat maging masunurin. Huwag lang pag andyan ako, maging masunurin kayo. Sabi niya, oh, but much more in my what? absence. Di ba? Posible ba yun? Na yung mga anak ay sumusunod sa loob ng bahay pag andyan yung magulang? Pag wala yung magulang, when the, ano sabi nyo, when the God, ala? Ayun oh, na nga yun. Ano nangyayari sa mga daga? Kaya minsan yung mga magulang, pag tinanong sila, hindi, kontrolado namin yung mga anak namin, masunurin sila. Kasi nasarapan sila eh. Pero pag wala ng mga magulang, iba-iba na ginagawa ng mga nasa loob ng bahay. Hindi tamang pagsunod yun. Sabi ni Papa, hindi dapat. Yes, pasunurin kayo. Lagi kayo sumusunod pag andyan ako. Pero pag wala na ako, yung iba sa inyo, hindi na sumusunod. Hindi dapat. Sabi niya dito, much more in my absence. Ibig sabihin, lumalago sila pero kulang pa. Kailan lumago pa sila? Alin karugtong ngayon? Ito yung utos ngayon. Work out the mandate with humility. Work out your own salvation. Sila po'y yung mga ligtas na. Hindi ibig sabihin na ito na sila ay gumawa ng mabuting gawa para maligtas. Hindi, malig, malig, maligtas na, ligtas na sila. Pero kailangan ng lumago. Sa inyo narinig yung salitang work out. Paborito ni Kuya Jing yan eh. Lagi nag-gym si Kuya Jing eh. Kita niyo naman, oh. How? <laughs> Di ba? Workout. Narinig natin yan sa gym. Eting ginamit ni Pablo dito, meron na silang muscle. Meron na silang salvation. Pero kailangan i-work out para lalo maging malakas, maging matatag, maging masipag sa harapan ng Panginoon at kalugod-lugod sa Diyos. Ligtas na sila, walang problema. Pero kulang sila sa workout. Alam niyo, marami nag-workout dati dito. Good for one week, kuminto na. Ang sipag-sipag sa unang araw, wow, lang. After one week, wala na. Naglakihan ulit. Iba, good for one month. Good for one year. Alam niyo, salitang workout dito, hanggang buhay kayo mag-workout kayo. Commitment yan eh. Pag ikay nag-workout, commitment yan, discipline yan. Yung iba, di ba napansin niyo yung mga artista na laki ng katawan dati? After 10 years, pag i-compare compare nyo ngayon, wala na. Naging butete na lahat. Nasira na yung katawan kasi hindi na sila sikat eh. Pero bilang Krisyano, meron tayong dapat i-work out yung ating spiritual life. Ang kagandahan dito, libre. Sa gym, nagbabayad ka pa eh. Dito, libre. Di ba? Ito yung nakalimutan nila. Maari iba dito ay nag-workout, kaya ginamit ni Pablo yung salitang workout, nagdi-gym, concerned sila sa kanilang physical. Nung panahon noon, talagang concerned sila sa physical nila eh. Ibang klase kasi pag malaki katawan mo, pinakatakutan ka eh. At maraming humahanga sa iyo. Maraming humahabol sa iyo. Mga aso. Kaya sabi, work out your own salvation with humility. Pag sa salitang fear and trembling, pagsamahin mo yan, humility yan. Laktawan ko muna ng explanation dito para pakita ko sa inyo yung next na ano, next na point. Balikan natin yan. Is ano ibig sabihin ng fear and trembling? The attitude with which Christians are to pursue their sanctification upang mag mag magpatuloy sila sa kalangkabanalan, mamuhay na maganda yung testimony nila. It involves a healthy fear. Yan ang ibig sabihin ng fear yan. Healthy fear of offending God. Gusto mong lumago para lumago yung Christian life mo at ayaw masaktan ang Panginoon. Takot kang masaktan yung Panginoon. Di ba? Ginagawa mo ito dahil may takot ka sa Diyos. Ibig sabihin, nagkakasala ang tao kasi walang takot sa Diyos. Pero kung may takot sa Diyos ang tao, matatakot kang magkasala eh. Kaya nga may batas yung ating bansa. Pag walang batas ang ating bansa, kanya-kanya na lang gagawin ng mga tao. Ganyan din sa mga Krisyano, kaya nga tayo may batas, may Biblia tayo, para meron tayong sundin. Tanggalin mo ang batas sa ating bansa. Ano mangyayari? Away dito, away do, doon. Puro nakawan kasi walang batas eh. Kahit anong gawin nila, okay lang. Wala nang huhuli sa kanila, wala magpapakulong sa kanila. Hindi sila ikukulong, ikukulong, di ba? Tag-isipin niyo kung walang batas, oh. Ganyan din ang Panginoon, kaya siya may batas. Para katakutan natin siya pag hindi tayo sumunod, may parusa. Pag sumunod tayo, may pagpapala. Fear of offending God and a righteous awe and respect for Him. Dahil sa iyong master mo, sa iyong Panginoon mo, ayaw mo siyang masaktan. Di pag ganyan yung mga binata, pag naniligaw sila, kaya pag naniligaw pa lang yung mga binata, hindi mo nasagutin ha. Irerespeto ka niya. Kasi maraming binata, pag sinagot na, wala na respect eh. <laughs> Hindi na natakot sa girlfriend niya. Okay na to, sinagot na ako. Eh. Delikado yan. Pero naway, huwag ganyan sa krisyano. Ganyan sa magulang natin. Nandiyan man sila o wala, pag niyaya tayo ng barkada natin, inom ka naman. Okay na yan. Oh, eto, tigman mo na itong sigarilyo na ito. Sorry ah. Ayaw ng magulang ko yan. Tinuruan kami ng magulang ko na huwag kami titigim niyan. Eh. May respeto ka. Pero, uy, wala naman yung magulang ko dito. Wala kang respeto sa magulang mo. Yan ang ibig sabihin niya. Ganyan sa Krisyano, pag nagkakasala tayo at hindi tayo lumalagos sa ating Christian life, ibig sabihin mayabang tayo. Hindi natin nirerespeto ang Diyos. Wala tayong takot sa Kanya. Yun ang nangyari kay Adan at kay Eva, nawalan ka lang respect sa Diyos. They disobeyed our God. Bakit pumasok yung salitang pride? Kaya, with humility, pag ikay may humility, talagang mag-work out ka, lalago ka kasi ayaw mo masak masaktan ng Panginoon mo. Ayaw mo mabigyan ng hindi magandang pangalan ng Diyos. Di ba? Araw-araw, yung pangalan ng Panginoon nasasaktan. Oh, Krisyano ka ba? Ano nakadik nakadikit na pangalan sa Krisyano? Christ. Kaya nga sabi ni Alexander the Great sa isang sundalo na tahol, ayaw, parang ayaw lumaban, nakayuko. Tinanong ni Alexander yung mga pangalan ng mga sundalo niya. Pagdating niya sa isang sundalo, anong pangalan mo, soldier? Alexander po. Alexander? Eh, si Alexander gusto niya matapang. Pag sumagot ka, Alexander po! Ganyan eh. Rudy po! Enan po! Ayan. Dapat yan ang sagot mo eh. Eh, narinig niya, Alexander. Eh, pareho silang pangalan. Nakakaya kay Alexander, meron pala Alexander na duwag, mahihain. Sabi niya, change your behavior or change your name. <coughs> Naupo ako. Napansin niyo yun? Kung ayaw mo yung behavior mo ay magbago, kung di ka maging matapang, palitan mo na lang yung pangalan. Alexa na lang. O, yan ha. Alexa na lang kung di ka matapang. Alexander to Alexa. Yan ang pangalan mo sa gabi, Alexa. Delikado yun. Ganyan din po, kung di mo kayang panindigan ang pagiging krisyano mo, hindi ka, maging mas, hindi ka nagiging masunurin araw-araw, palitan mo na lang yung salitang krisyano. Huwag ka na lang mag, Huwag ka na lang, umalis ka na lang bilang krisyano yan. Eh. Parang ganyan gusto parating ni, ni Pablo eh. Kasi nakakaya sa pangalan ng Panginoon. Dala mo yung pangalan niya eh. Kaya work out. Balikan natin yung talata natin kanina. For it is work out your own salvation with fear and trembling. With humility. Pero ang kaganda nito mga kapatid, sa workout kasi, pag nag-solo ka, delikado eh. Di ba? Pag nag-workout ka, kailangan meron kang ano, mentor eh meron kang coach. Kailangan magbabayad ka, pero madalas maganda yung build ng mangyayari sa iyo. May magtuturo sa iyo kung anong step eh. Kung anong palalaki mo, yung muscle mo, o dibdib mo, o tiyan mo. Diba? Kung gusto mong palaking tiyan mo, huwag ka lang mag-workout. Madali lang yan. Kung anong gusto mo, yung hita, meron mo, etong gawin mo step by step. Pag wala naman, minsan wala kang coach, walang nag, nag-remind sa'yo, Minsan madaling sumuko eh. Kaya ang kagandahan nito, pinalalaan sila ni Pablo. Mga kapatid, huwag kayong malungkot. Napakasarap maging Krisyano. Napakadaling mamuhay bilang Krisyano. Hindi mahirap. Unang-una, kasama natin ang Panginoon. Hindi lang natin siya kasama. Tutulungan pa tayo ng Panginoon. Siya yung ating coach. Siya yung ating master. Tuturuan niya tayo mag-workout, lumago bilang krisyano. Tingnan niyo po sa next na ano. For it is what? It is God. It is God who works in you. Lahat ng tunay na krisyano, meron silang Diyos na gumagawa, kumikilo sa kanilang buhay. Huwag mong sabihin kapatid na mahirap lumago. Kung hindi ka lumalago, baka hindi ka krisyano. Or, ayaw mo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi pag ikay nagpapakumbaba, madaling mag-work sa iyo ang Panginoon. Hindi kikilos ang Diyos sa mga mayayabang na tao. Hindi kikilos ang Panginoon sa mga tao ayaw magpakumbaba. He, give he giveth more grace, kanino? To the humble. Kaya pag meron kayo nakita mga Krisyanong hindi lumalago, ayaw ng discipleship, ayaw ng fellowship, ayaw ng gawain ng Panginoon, masakit man sabihin, ibig sabihin yun, meron siyang, meron pang pride chicken sa kanyang buhay. Meron pang kayabangan. Meron pang kayabangan sa mga taong lagi nagpapakumbaba, mapapansin niyo ito yung mga tao na nakangiti, masaya, enjoy nila yung buhay krisyano. Enjoy nila. Pag may problema sila, hindi sila takot eh. Alam nila kasama nila ang Diyos. Pag may pagsubok, hindi sila kakaban, alam nila kasama lang Panginoon. Di ba? Yung mga bata ba, pag uh, lumilindol o may bagyo, mayroong baha, masin yung mga bata, Sino kinakabahan? Yung mga bata, yung mga magulang? Ha? Nung nagkaroon ng undoy, ako kinabahan eh. Si Jover at si si Reds eh. Malilit pa sila nun, nakangiti, naglalaro pa. Ako doon, nananalangin eh. Kasi nakikita ko yung ilog eh. Apektado yung isip mo kasi Yung bahay ninyo, meron kayong ano pa, pataas na, papunta na sa second floor eh. Pero yung mga bata, sila, titingin lang sila, pero okay na, nakakiti pa rin, masaya pa rin sila. Kasi alam nila kasama kami. Pero di nila alam yung kasama nila kinakabahan na. Bilang magulang. Di ba? Eh pagkasama niyo ang Panginoon, kakabahan ka ba? Kaya ngayong Christmas eh, huwag natin kalimutan God with us. Kaya ka kinakabahan, maaari hindi lumalago yung humility sa buhay natin. Yun ang na-check sa akin eh. Na-check ng Panginoon. Kaya eh, dapat relax ka lang. I am with you. Be still and know that I am God. I will be exalted on the earth. Be still. Sabi na, for it is God who works in you, kanin saan? Both to will and to work for His good pleasure. Meron tayong coach, meron tayong master, meron tayong Panginoon tutulong sa atin para mag-work out. Pagaganda yung ating Christian life. Alam niyo kung bakit? Nakasalala yung kanyang pangalan eh. Alam niyo mga coach, kita niyo naman yung labanan, no? Apektado yung dalawang coach, si Black lalong nangingitim eh. Si team ko talagang halos mga high blood na rin eh, no? Dikit yung laban eh. Kaya pagkatapos ng laban eh, Nasunog si Black. Talo yung Meralco Bonds eh. Tumas yung kuryente. Sabi nga nila, delikado daw. Baka tumas yung kuryente ng Meralco natin. Talo yung Meralco Bonds. Kaya maganda na kayong pandagdag. Babawi. Eh. For it is God. Yung coach natin hindi kinakabahan. Kasi alam niya lahat eh. He knows everything. Omniscient, all-knowing, all-powerful God works in you, works in us. Ito yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ito yung Diyos na nagmahal sa atin. Ito yung Diyos na nagligtas sa atin. Ito sinabi ni David, God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble. Ito yung Diyos na kumikilo sa buhay natin. Salamat. Napakasarap maging krisyano kasi meron kang Diyos at tutulong sa iyo. Mahirap maging banal, ha? Ah. Mahirap mapakumbaba. Mahirap kasi nilikha tayo makasalanan at full of pride. Mayabang ang tao, mga kapatid, pag hindi krisyano. Kaya ka lang nagpapakumbaba dahil meron kang Diyos na kumikilo sa buhay mo. Kaya nakakaya pag ikay krisyano at yabang pa rin yung umiiral. Ibig sabihin, hindi mo pinapayagan yung Diyos na kumilo sa buhay mo. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya. Alam niyo itong mic na ito, kahit anong ganda na ito, useless to pag hindi to nakakabit sa power. Hindi to mag-work. Di ba? Mag-work ba to? Pag pinatay ni, pinatay ni Jobel, yung power na ito, hindi to mag-work. Kahit anong ganda. Pati mga electric pan. Ang ganda ng electric pan natin, you know? dating ceiling pan, you know? naging wall pan na. Ganyan katindi yung ating limitation <laughs> dito. Oo. Oh. Gusto niyo maging washing machine yung TV niyo, lapit niyo kay Brother Dennis. Yung ceiling pa, naging wall pa. Creativeness tawag doon. Okay, mapapasin nyo, God who works in you, both to will. Nahirapan ka sumunod sa Diyos? Hayaan mo yung Diyos na tumulong sa iyo para sumunod sa Kanya. Magpakumbaba ka lang. Magpasakop ka lang. Katulad ng mic na ito, nagpapasakop lang sa power. Katulad ng electric pa niya, tanggalin mo yan sa power. Useless na yung kagandahan niya, yung ikot niya. Pero pag sinaksak mo yan sa power, hayaan mo yung power ang magbigay ng power sa kanya para magamit siya. Ganyan din ang Panginoon. Isaksak mo yung buhay mo sa kanya. Hayaan mo yung power, yung source of power, source of sanctification, source of humility, mag-work sa atin. Madaling maging krisyano at napaganda maging krisyano. Kaya natin kasi kasama natin ang Panginoon. Kaya hindi nila magtataka kung bakit sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me what? Strength. Mahirap bang lumago bilang Krisyano? Pag nahirapan ka, dalawa lang, ba, dalawa lang ibig sabihin niyan. Pwedeng hindi ka Krisyano. Pangalawa, ayaw mo, may pride ka. Pero kung wala kang pride, lalo ka nagpapasakop sa Panginoon, gustong gusto mong lumago at madaling lumago gusto mong magamit. At huwag kang kabahan, yung Diyos ay kasama natin. Both to will and to work for His good pleasure. For His good pleasure. Kaya yung letter X natin sa church ay to honor God. Kaya siya kumikilos sa church natin for His good pleasure. Para yung pangalan niya mataas, maluwalhati, hindi yung pangalan natin, hindi yung Hope Baptist Church, kundi yung Kristo, yung Diyos na nagligtas sa atin ang patuloy na maitaas to honor our God. At yung salita niya ang nangingibabaw, hindi yung salita natin. Both to will and to work. Kaya yung mga Krisyano na hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi nila inaalaw ang Diyos ang mag-work sa kanila. Sa oras na mag-work ang Diyos sa buhay mo, napakasayang maglingkod sa Panginoon. Tanungin yung mga naglilingkod sa Panginoon, napakasaya. Hindi sila napipilitan kasi alam nila kasama nila ang Panginoon. Kaya sa Sabado, masarap mag-evangelize. Kasama namin ang Diyos. Kaya kung free po kayo, invited po kayo. Doon po tayo sa Rockville. Okay, sa Rockville. Hindi ko sinasabi mag-prepare sila guarino ng merienda. Sa rugby tayo. Huwag ka mag-prepare ng merienda. Ha? Yung may kulay ah. <laughs> Kasi last, yung sa akin, enjoy kami. At si Ate Ellie naman, Ate Ellie naman ang prepare Pero may merienda man ang wala, masarap maglingkod sa Panginoon kasi nag-work siya sa atin. Both to will and to work. Gagawin natin yun for His good you. Next verse. Na-explain natin yung fear and trembling. Pag-aralan natin yung the manner. The manner of humility. Ano yung makikita sa akin pag meron akong humility? Ito yung mga negatives na hindi mo magagawa. Pag may pride ka, ito mangyayari sa buhay mo. Pero pag may humility, iwasan mo to. Do all things without grumbling or questioning, without complaining. Yeah. Pag may humility ka, magpapasabot ka sa Diyos at hindi ka aangal sa kanyang kalooban. Alam mo do all things without grumbling or questioning. Ito yung mga ilang believers dito na hindi lumalago, ayaw pa i-give up yung pride nila, kini-question nila yung kalooban ng Diyos. Kasi mga bago pa lang silang krisyano. Pero pag lumago ka at giniba ko yung pride mo, nag-submit ka sa kalooban ng Diyos, maiwasan mo mag-complain eh. Pag may sinabi ang Biblia, sasang-ayon ka na lang, the just shall live by faith. Marami tayong question sa buhay. Bakit niyo kinuha yung mahal ko sa buhay? Bakit yung kapit? Bakit yung mahal ko pa sa buhay, dapat yung kapitbahay na lang. Dapat ang tanong eh, bakit hindi ikaw? Bakit yung mahal mo sa buhay? Di ba? Hindi natin marami tayong katanungan, pero kung ikay magpapasakop sa kalooban ng Diyos, maintindihan mo yung nangyayari, all things work together for good. Minsan masakit, bilang tao, luluha ka talaga pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Pero kung ikay sumusunod sa kalooban niya, at pag nawalan ka ng mahal sa buhay, masakit. Natural yun bilang tao. Pero maunawaan mo na hindi nagpapabaya ang Diyos. May dahilan. May dahilan. Alam mo, pag nasa kalooban kayo ng Diyos, ano mang mangyari sa buhay ninyo, huwag kayong matakot. Ang nakakatakot, pag wala kayo sa kalooban ng Diyos at may nangyari sa buhay ninyo, mas delikado yun. Mas delikado. Kaya yun ang mangyayari sa buhay mo, yun ang maging manner of life mo. Pag meron kang humility, may iwasan mo umangal sa Diyos. May, may iwasan mo umangal sa Kanyang salita. May, may iwasan mong questionin yung Kanyang sinasabi sa Biblia. Pero ngayon, maraming mga grupo ngayon, kinu-question nila yung salita ng Diyos. Eh. Delikado yun. Hindi natin pwedeng higitan yung talino ng Panginoon. Iba pa rin yung wisdom ng Panginoon. From Genesis to Revelation, huwag na natin baguhin yan, huwag na natin dagdagan. Huwag na natin ipili, ipilit, ipilit yung ating experiences. Huwag na natin ipilit yung ating mga visions, revelations, new revelations. Delikado yan. Gawa na ang Biblia. Kompleto na yan. Do all things without grumbling or questioning. Una muna sa Diyos. Maari sa loob ng church din. Pag nag-work sila. Ako na naman, maghugas, si ano na maghugas. Ay, nangyari sa tatay, patay. Diba? Yeah? Turuan. Naway, mapractice natin minsan yung attitude na binuvolunteer mo na sarili mo. Pag may nakita ka sa, sa church na ito, parang ano, hanap ka na agad. Parang kumilos na. Kumilos na. Maiwasan natin yung alitan. Ito yung pwede mangyari sa loob ng church. Pero ang susi lang yan, humility. Humility. Do all things without grumbling or questioning. Ano pa yung next? That you may be what? Blameless. Innocent. Children of God. Ibig sabihin ng blameless, yung testimony mo ay maging maayos sa loob at sa labas ng church. Hindi ko questionin yung pagiging krisyano mo pag meron kang humility at marunong kang magpasakop sa Panginoon. Yan ang maging manner mo pag meron kang humility. Magiging blameless ka. Magiging blessing yung buhay mo. Innocent. Kung, kung meron mang akusasyon sa iyo, dahil nagtuturo ka ng Biblia, dahil tinataas mo ang Panginoon, dahil pinapangaral mo yung katotohanan, yan ang pwede maging accusation sa iyo bilang Krisyano kung ikay nasa lugar o sa isang bansa na against sa mga Krisyano. Okay lang yun sarap ng Panginoon. We ought to obey God rather than men. Pero kung sa isang lugar naman hindi naman tayo pinipersecute, patuloy pa rin natin gawin yung tama. Patuloy pa rin natin gawin tama. Pagkat alam natin ibig sabihin ng humility. At ano ba yan? Children of God. Di ba sabi ko sa inyo, yung kausap niya mga children of God na? Mga, mga ligtas na to eh. Kaya nakasalalay na lang testimony. Pag wala yung humility sa loob ng church niyo at sa bawat isa, maapekto yung testimony ninyo. Yung manner of life. Baka questionin yung pagiging anak ninyo ng Diyos. Yung ba anak ng Diyos? Di ba? May mga question na ganyan. Yan ba ang Krisyano? Pero pag nakita ng mga kapitbahay, yung ating pagpapakumbaba, yung pagtutulungan natin, pagkakaisa natin, at wala silang makikita dito ng gulo, ingay, na nag-aaway dahil sa, dahil sa meeting, maaari gamitin ng Panginoon yun. Ma-reach out natin, paligid natin through our testimony. Kaya nga sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you, that they may know that you are my disciples in you without blemish in the midst of a crooked and twisted generation. Napansin niyo, testimony ng church yan eh. Pag walang humility, may nakatingin sa atin, kabilat kanan, kaliwa, sarapan natin sa likod natin, ito eh, yung tinatawag in the midst of a crooked and twisted generation. Hindi ako, hindi, wag dapat tayo magalit kung ang unbeliever ay nakakapagsalita na hindi maganda nakakakilos ng hindi maganda. Unbeliever yan eh. Ano asahan mo sa isang unbeliever, sa isang makasalanan? Siyempre, hindi rin maganda yung buhay niya. Pero kung questionin natin, yung mga nakiklaim na krisyano at hindi maganda yung kalambuhay, pananalita nila at kilos nila. Kasi nakasalala yung testimony, yung pangalan ng Panginoon, kaya nga doon pala sa previous verses, in-emphasize ni Pablo, yung ating Panginoong Jesus, He humbled Himself. Tawag, huwag, huwag mawala yung phrase na yan. Yung sentence na, He humbled Himself. May mali pala akong binanggit last Sunday, no? Hindi pala adjective yung highly, yung po yung adverb. Paano niya itinaas ang Panginoon? Highly exalted. Sabi ko adjective. Pero ganyan pa man, Balik ulit tayo sa ating talata, verse 14 to 16. Among whom you what? Shine as lights in the world. Ano mapapansin ninyo? Inuna ni Pablo yung kanilang karakter, yung kanilang manner of life, yung kanilang Christian living, bago yung service, yung evangelism. Minsan kasi nagbabaliktad eh. Hindi maganda yung testimony ng mga Krisyano, ilalabas niya sa labas ng church para mag-evangelize. Mali yun. Mali yun. Okay, mag-share ka ng gospel kahit yung ganyang attitude ng mga members niya, nag-aaway, mayayabang, ilalabas mo sa mga unbelievers para mag-share ng gospel. Delikado yun. Sabi ni Pablo, unahin niyo yung sarili niyo muna. Blameless, innocent children of God, without grumbling, without questioning. Bakit? Yung next, shine as lights in the world. Yun ang tamang evangelism. Unahin mo yung sarili mo munang maayos bago ka magsalita. Di ba? Walk your talk, sabi nga nila eh. Walk your talk. Nakuha niyo yung style ng evangelism ni, G- ni Pablo dito. Importante yung Christian living, yung testimony mo bago ka gamitin ng Panginoon. Pag-aaralan natin, pagdating natin sa purity. Purity in our service. Pagkat maraming tao gusto maglingkod sa Panginoon, pero hindi naman sila support, concern sa purity, sa kanilang Christian life. Delikado po yun. Parang ganito, oh. kumain kayo ng breakfast kanina, di ba? Maari ba sa inyo kanin? Ano ulam niya? Hindi ko alam. Madumi, nadumihan na yung plato, nadumihan na yung kutsara. Yung pa ba gagamitin nyo mamaya pag tatanghalian? O huhugasan nyo muna? Bago gamitin. Huhugasan muna, di ba? Lilinisin nyo muna eh. Pero kung yung ginamit nyo kayo umaga, yung pa nang gagamitin nyo sa tanghali o sa gabi, hindi maganda. Naging practice natin, dilinisin muna natin yung plato, kutsara, tinidor, baso, ay tayo lang gagamitin natin sa ating kainan pag tayo kumain. Ganyan din po. Bago mo gamitin yung buhay mo, palinis ka muna. Kaya sabi ni Pablo dito, palinis muna kayo pagkat kayo yung mga liwanag sa dilim. Shines. Shine as lights in the world. Kaya importante yun. Kaya the manner of humility, ito yung humility. Importante yan sa evangelism. Unahin mo yung Christian life mo bago ka mag-share ng gospel, bago ka lumiwanag. Naalala niyo yung mga lighthouse? Mayroong isang nagbabantay ng lighthouse, tinanong siya, Ilang beses mo ba nililinis ang ilaw na yan? Sabi niya, araw-araw ko nililinis siya. Bakit? Kasi araw-araw nadudumihan yan. Di ba maliwanag pa rin naman? Yes, maliwanag yan. Pero iba pa rin pag maliwanag, maliwanag siya. Yung liwanag niya, delikado na yan, malabo na yan. Kahit maliwanag siya. Kasi may dumi siya eh. Kasi delikado sa mga nag, mga bangka, barko na dumadaan pag walang lighthouse. Sila nagbibigay liwanag. Kailangan dapat maliwanag na maliwanag. At dapat araw-araw nililinisin yung ilaw na yan. Ganyan din po. Kaya nga may 1 Jan 1.9, confess Magpalinis tayo araw-araw para magamit tayo ng Panginoon. Kaya this Saturday, bago dumating yung Saturday, palinis na tayo sa Panginoon. Para pagdating ng Saturday, malinis tayo, gagamitin tayo ng Panginoon. Maniwala man sila o hindi, ang importante, malinis ka sa Panginoon at para sa kanila. Di ba? Hindi ko natatanong kung sino gusto yung umatin. Ano? Hindi man sa pilitan yan eh. Pag available ka, kapatid. Iba sa inyo may trabaho, iba sa inyo may ano. Pero kung available po kayo sa Saturday, welcome na welcome po kayo. Ano po gagamitin natin? Shine as lights in the world. Ang isang humble Christian, mamumuhay yan ng tama at mangangaral yan ng tama. Magliliwanag siya ng tama. At ang gagamitin niyang salita ay salita ng Diyos. Hindi niya babaguhin yung mensahe niya. Hindi niya i-compromise yung tunay na gospel sa easy believism. Kahit yan ay hard message, foolishness to the Greeks, stumbling block to the Jews, yun pa rin ang kanyang mensahe. Tingnan nyo dyan, sabi, holding fast. Nakita nyo? Yun ang kanyang mensahe, salita ng Panginoon. Holding fast to the word of light. Shine as lights in the world. At ang gamit mo, the word of light. Huwag mo ibabaguhin. Huwag mong ipilit yung gusto nila. Ipilit mo yung gusto ng Diyos para sa kanila. Tanggapin man nila o hindi, ang importante, ibinigay mo yung tama at hindi mo kinompromise yung tama. At yung tama galing sa salita ng buhay. At ang pwede lang gumawa niyan, yung mga humble believers. Kaya yung mga nakikipag-compromise sa katotohanan, pag kinausap sila ni Pablo sa ngayon, meron silang pride sa buhay nila. Yung nagtuturo ng tama, alam nila kung ano ibig sabihin ng humility in the eyes of God. Nakuha niyo mga kapatid yung talata? Ha? Holding fast. Ibig sabihin mag-aral ka. Huwag kang tamad. Kaya may discipleship tayo para tayo matuto, hindi tayo madaya, maging malakas tayo. Paano mo makakapitan ng gusto yung, parang ibig sabihin ng hold, yung, yung, yung grip mo talagang kapit na kapit siya eh. Mahirap mag, mag-aral ng gitara. Sino nag-aral nag, nagigitara dito? Masakit sa kamay ah. Sa umpisa parang ayaw mo na eh. Kasi sakit eh, hindi mo makawakan ng gusto eh. Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi mo madiin eh, sakit eh. Pero sa oras ang na practice mo, sa kakadiin mo siya, na-enjoy mo na siya, at nakukuha mo na siya, pag may commitment ka, discipline, kahit masakit siya, hold talaga para maganda yung tunog. Pinag-aaralan mo siya. Pero sa umpisa pa lang, nahihirapan ka na, hindi ka matututo ng gitara. Ganyan din sa piano. Mahirap. Mahirapan. Kung gusto mo maging engineer, yung isang bata, It takes 20 years para mag-engineer siya, o 21 years. Di ba? It takes 28 years para maging doctor o lawyer ang isang bata. Patience. Kung gusto mo siya maging doctor, 10 years old pa lang, delikado yan. Gusto mo siya maging magaling na engineer, 12 years old, delikado yan. Sumunod ka sa proseso. Ganyan sa Christian life natin. Pag meron kang humility at meron tayong process ng growth, sundan mo lang yan. At balang araw, ma-appreciate mo yan. Yung training lang, ma-enjoy mo siya. At ang susi ng humility, the manner of humility. Yan ang pag-aralan mo, the art of humility. Yung humility ng Panginoon, He humbled Himself. Tingnan niyo mangyayari. Holding fast to the word of life, anong dahilan? So that, katulad ni Pablo, so that in the day of Christ, Pagdating ng rapture, judgment day, I may be proud, sabi ni Pablo, that I did not run in vain or labor in vain. Marami dito proud fathers, proud parents. Eh. Si Kuya G, nakangiti na yan. Pagod, proud proud no? Pero pag hindi nakatapos, ewan ko dyan sa mga anak ko, baka ka eh. Ewan ko dyan, di ko alam. Ang aaga nag-asawa. Wala eh. Lungkot ang nararamdaman ng magulang eh. Pero kung ang mga anak niya nakatapos, inunay pag-aaral bago pagpamilya, eh talagang taas nyo yung magulang mo, pinagmamalaki ka. Ganyan ang gusto ni Pablo sa mga Krisyano ng panahon niya. Yan din ang gusto natin, higit sa lahat ang ating Panginoon. Na makita niya lumalago sabay-sabay yung kanyang mga anak. At makatapos, mag-mature, mag-mature sila at maggamit ng Panginoon. Kaya itong manner of humility, the mandate of humility, ay magpaalala po sa niyo. nyo. Kinaway na dagdagan yung ating akalaman about humility and always remember yung yung binanggit sa Bible, especially kay Jesus Christ, He humbled Himself. Kaya siya yung ating modelo, siya yung ating example. Naway, tulungan tayo ng Panginoon at lagi niya talaga tayong tutulungan. Handa siyang tumulong. Ang sabi, ang sabi ko lang, nawa tayo. Hindi pala yung naway, tulungan tayo ng Panginoon. Eh, lagi naman siya tumutulong eh. Naway, magpasakop tayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, salamat po sa inyong salita. Inyo lahat ang papuri. Salamat yung model namin si Jesus Christ. At ang goal ng mga Kristiyano, ng inyong mga anak to be like Him. Naway tulungan nyo kami at alam po namin lagi nyo kaming tinutulungan. Ang dalangin lang po namin, patuloy kami magpasakop sa inyo. Patuloy kami magpakumbaba, sumunod sa inyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.